amahoro mwebwe mwese muteze abiri isanganiro kaze mu mwanya w'amakuru mu rurimi rw'ikirundi tuyahere ku ngingo nkuru nkuru ziyagize umugabo w'imyaka mirongo itanu n'itandatu wo ku musozi musave komine n'intara ya karanza yarayahiriye mu nzu y'abamwo mu ntwaro bavuga ko batanguye amatohoza kugira hamenyekane icyateye uwo muriro muraza kubikurikira muri aya makuru ibiro birenga ibihumbi mirongo icyenda na bitanu by'ubutare nibyo byimbuwe mu mezi atatu ahera mu kwezi kwa mukakaro gushyika mu kwezi kwa nyakangu n'umwaka ibyo biri mu cyegeranyo cy'ikigo cy'igihugu kiraba ubutare obm yarahiye mu nzu yiwe yabamwo akanayidandariza mu gihe cy'isaha zine z'ijoro amakuru atangwa n'ababanyi b'uyo yarayahitanywe n'uyo muriro avuga ko bumvise umwana wiwe mutoyi atabaza ko se ahiriye mu nzu gutyo ngo baraheza bihutira kujya kuzimya ngo na cyane cyane ko ya modoka ifasha mu kuzimya umuriro yahashitse iteba guherekeza umukuru w'igihugu mu gisagara cy'i Dubai nkuko byari biteye yamenyekanijiwe umukuru w'abatimbo wo mu gishora Oscar Nshimirimana avuga ko bahombye amafaranga arenga miliyoni zine uko ari 12 mu kurondera ivyangombwa vyo kujabuka bavuga ko bavuga kandi ko atari rya mbere biba bakagenda hakagenda abandi mu kibanza cyabo kubgabo bakabifata nk'amanyanga bagasaba ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo imico kama kurenga kurenganurwa tumukurikire twumvise ubushikiranganje butubarira turondere ubushikiranganje nyene bwo kwaruka inkino n'imico kama turondere ivyangombwa tumaze kuzironka hama rero niho batubwira ati mwe nimuce murindira e, ati zobagira umunsi muza kwipimisha ijya kovide hama rero turarindira umunsi wo kwipimisha turabura ariko rero tukaba twari twiteguriye yuko tuzojana n'umukuru w'igihugu kuko umukuru w'igihugu nyene niwe yatwirondereye wenyene ngo tuzojane ahantu ngo i Dubai hama rero amaze kuturondera aca bicisha mu bushikiranganji hama natwe bica biradushikira uyu munsi rero ikintu cadutangaje twebwe rero twari tuzi yuko urugendo dufise ruhava ruba ubunu munsi ariko ntivyashobotse twagiye twumva diregiteri generale atubabira ati urugendo rwasivye ati rwasivye kuko ati mwaratevye kwipimisha ca mwihangana twebwe rero tumaze kuvyumva uko twumva biratuvunya inkokora tuca duharura amahera twari tumaze gusohora twari tumaze gushika ku miliyoni zine n'ibihumbi amajyana icyenda na mirongo ni ukuvuga novuga yuko ari nka zari nk'imiliyoni zitanu zaburamwo amahera makeyi kuri twese twari cumi na babiri tuca turavuga duti none ku rugendo rusibye twebwe duca tuba abande turasaba rero abajejwe inkino n'imico kama n'abandi bose biyumvamo ko ingoma z'uburundi zabaye iza mbere ku isi yose ko dushyigikira. Ibyo bintu vy'amanyanga ivyama ko birakorwa ku bijyanye n'ingoma ni ukuri ivyo bintu bigahagarara jewe ndidoga nkaca nsanga abanyabujumbura nabo baridoga iyo habaye amahiganwa umugwi wabaye uwa mbere ntibawujana acakora igiturire nk'uno munsi murumva ko umushikiranganje iwe nyene atujetwe yatangaye zamutangaje aravuga ati nibara nibara kubona ivyo bintu mubigirirwa kandi ari umukuru w'igihugu we nyene yabitumiyeko Kuri ibyo kuri iyo nkuru radio isanganiro yarondeye umushikiranganje mu byajeje harimo imico kama kugira gicashikirije atubwira ko twokwitura abajeje ubushikiranganje mu byo bujeje harimo ingenzi muri ubwo bushikiranganje naho bamenyesha ko abakurikiranye by'urugendo rwabo batimbo bo mu gishora batari hafi bagiye mu gisagara cha Dubai mu gisata intebe zirenga igihumbi zatanzwe n'ubushikiranganje bw'indero ziri mu kibuga c'ishure nshingiro ya Kanyosha ya gatatu ngo zigenewe kuronswa amashuri agera kuri mirongo ibiri n'atanu yo muri komine ya muha Claver Ndikuriyo umuyobozi w'indero muri komine muha avuga ko vuba umugwi washinzwe ikibazo cy'izo ntebe ugiye gukorana kugira barabe ko zakozwe hisunzwe amategeko bace bazitanga ku mashuri zikeneye tumukurikire hari intebe zishika igihumbi na mirongo icenda izo ntebe tubanje mbere gushimira leta y'u Burundi biciye mu bushikanganje bw'indero n'ubushakashatsi ubwo baturonkeje izo ntebe izo ntebe rero ni intebe zigenewe amashuri yo muri komine Muha amashuri atosha kuzironka n'amashuri ya leta ashika mirongo ibiri n'atanu bivuye na zone bivuye novuga ku kene ayo mashuri afise hanyuma turindiriye uzitanga mvabona bwangu ikiringo zimeze ngaha harimo uruhombo kubera abanyeshuri bazikeneye marikaziro rero izo ntebe turindiriye abatsindiye isoko tubone neza yuko izo ntebe zikwije amategeko nk'uko bari basezeranye n'ubushikanganje rero twege ku biti ujejwe muri komine nziza yacu ya muha twarashoboye gushyiraho umugwi urikiyemwo inzego z'intwaro nyakubahwa musitanteri arimwo eh, n'ujejwe inyubako mu mashuri n'abarimu abayobozi b'amashuri y'ishuri shingiro n'ay'inyuma y'ishuri shingiro n'abaserukira ababyeyi umugwi uzozakira uzoraba ko eh, zikwije amategeko ku byo eh, watsindiye isoko yasezeranye n'ubushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi izi ziri inganzuriro nk'amashuri muri komine muha kuko eh, iki kigo bazikoreyemo zari zagenewe ikomine ya muha zironka amashuri ari muri izo nk'uko bisanzwe biteguwe radiyo isanganira i bujumbura ni kuri mega esi mirongo inani n'icyenda n'ibicindwe ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'ine muri sitiyo za radio isanganiro ano makuru arabandanya ibiro birenga ibihumbi mirongo icyenda na bitanu by'ubutare bwitwa butazigwa ariyo yimbuwe ibindi muri icyo cyegeranyo na Mireille Kanyange Ico cegeranyo c'amezi atatu ya mbere y'umwaka na 2021 ushiruwa na 2022 icegeranyo c'ikigo kiraba iby'ubutare n'amakariyeri OBM cerekana muri ayo mezi atatu ko ibibanza ico bita amasite byimbwamwo ubutare butandukanye ahanini ubwo bita 3C ni ukuvuga kasiterite, colombo tantalite na wolframite bitandatu byasuzumwe mu ntara za kirundo na muyinga kuri site mirongo icyenda na zitatu zemewe n'amategeko igice cy'icyo cyegeranyo cyerekana umwimbo w'ubutare wabonetse muri ayo mezi atatu kivuga ko amagarama arenga ibihumbi ijana y'inzahabu yimbuwe himbugwa kandi ibiro birenga ibihumbi mirongo icyenda na bitanu by'ubutare twose ubutare bundi icyo bita minehe mixite burenga ibiro ibihumbi mirongo itandatu na bitandatu burimbugwa ku butare bw'akabuye k'akabuyenge bita teha nta bwimbuwe igice cico cegeranyo nyene cerekana ubutare bwashowe kivuga amagara arenga igihumbi y'inzahabu ibiro birenga ibihumbi ijana mirongo itanu vy'ubutare twase ku butare bundi mineho mixte n'akabuye k'akabuyenge ariyo terrar nta vyashowe ariko rero ico cegeranyo cibutsa ko kuva ku wa mirongo ibiri na gatandatu munyonyo bibiri na cumi n'icyenda ahagurirwa hakanagurishirizwa ubutare butandukanye icyo bita amakontwari hagurisha inzahabu yahagaritswe inzahabu zimbuwe mu burundi zikaba zigurishwa mu banki nkuru y'igihugu zikagira icyo bita monetaire mu rurimi rw'igifaransa buraca bugacana ayandi mu magara y'abantu ingwara y'agaharage ivugwa mu kubaga umugwayi yaba ku bantu bakuze eka no kubana bayivukanye muganga Revi Kandeke yanonosoye indwara z'amaso asigura ko ingaruka nubwo ari nke zibonekeza kenshi igihe umugwayi yatevye kwibagisha uwo muhinga asigura ku buryo bwiza bwo kuyirinda cyo kimwe n'izindi ndwara z'amaso ari kwipimisha buri myaka ibiri indwara z'amaso bucana yandi y'amagara y'abantu na Ornera Muco ubuhinga buhari gushika ubu bwo kuvura ingwara ifatira mu maso bita ingwara y'agaharage mu kubaga biyumvira yuko hariho imiti bivura iyo miti gushika ubu ntiraboneka kuyibaga rero ubwa kera bwaba uruhinga tutari bwaronke hano iwacu ariko ubu buragwiriye ibitaro nka byose no hagati mu gihugu ubu barayibahaga abaganga bayibaga ni benshi cyane abana bavukana indwara y'agaharage nabo nyine ngaha mu burundi turabavura nabo nyine mu kubavura no kubabaga rero bisaba uburyo busumba bw'abakuze bisaba yuko umwana bamusinziriza bisaba yuko n'ibyo dukoresha mu kumubaga ni ibikoresho bizimbye gusumba ibyo dukoresha ku muntu akuze ariko dufise amahirwe mu ivuriro rw'akarere dufise ibikoresho bikwiye kandi aba bana tubavura ku buntu abana bava kuva kuvuka gushaka kuri cumi n'itanu babazwe bavagwa ku buntu abantu barenga mirongo icenda ku ijana bavuwe ngo barasubira kubona neza asigura ko ingaruka zibonekeza igihe umurwayi yatevye kwibagisha ku bantu igihumbi babazwe abantu bari hagati ya babiri na batatu bashobora kugira ingorane ariko nazo nyene ziravugwa igice kinini kirenga mirongo icenda ku ijana bigenda neza bakabona bagasubira kubona nk'uko babona bakiri bato E, ingaruka zivuye kuko kubaga ahanini zikunda gushikira abantu baje kwivuza bateba iyo umuntu arinziriye cataracte ya mbere ni iyo kwiza barayipimisha eh, rimwe mu myaka ibiri eh, abazi ko barwaye indwara ya diyabete bo bipimisha rimwe mu mwaka hanyuma ikindi twabahanura ni uko kenshi na kenshi hagwaye ijisho rimwe barabiyoberwa umuntu arafuka ijisho rimwe akarabisha rimwe akaraba yuko afutse irindi amaso yose abona abona kimwe ikindi nacyo ni bisanzwe byo kuvuga yuko umuntu afungura ibiryo byiza ibyamwa imboga cyane cyane amaze gukura kugira ngo yoye kuza aragwara indwara zivuye ku byo yafunguye abana bashika amajana abiri na mirongo itanu nibo babagwa ku mwaka indwara y'agaharage abakuze nabo bakaba bashika ibihumbi icumi mu burundi mukanya turabandanya n'amakuru yo mu makungu amakuru yo mu makungu Makungu sentare yo mu gihugu cya Singapore yarunguruje kuri uyu wa kabiri kunyonga umunyamareziya agendana ubumuga bwo mu mutwe yagiriwe n'icyaha cyo kudandaza ibiyayuramutwe ni nyuma y'uko ukumvirizwa kwari gutegekanijwe kuri uyu wa kabiri umunsi umwe imbere y'uko anyonga kungurujwe aho uwagiriwe yari yunguruje kubera yanduye umugera wa covid cumi n'icyenda nk'uko byamenyeshejwe n'umucamanza Andrew Fange Bonne Leong sentare isubiramo imanza muri icyo gihugu amashyirahamwe adaharanira inyungu za politike nka Amnesty International na Human Rights Watch akaba abona ko uko gukatira umunyororo w'urufu ari ubwicanyi bubabaje nayo ubumwe bwa buraya bukaba bwahamagariwe bwahamagariye igisagara nako cyo muri Aziya y'ubumanuko guhindura iyo ngingo yo iyo ngingo mu munyororo wo gufungwa ino nkuru tukaba tuyikesha bagenzi bacu bakorera iradiyo b'abafaransa erevi kundwi igira kabiri inama y'abakuru b'ibihugu ikoraniye i Glasgow mu gihugu cya Ecosse ku bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe yabandanije kuri no wa kabiri imenyesha ivyo kogwa mu gukingira amashyamba ubutare bwa metane hamwe na charbon ah, hamwe na charbon amakara igihugu cya Australia chance ko kidashobora guheba gukoresha ubu muyaga nkuba uvuye mu butare bwa charbon naho hibonekeza muri ico gihugu imirimo itikiza amashyamba ku bwinshi byinshi abageramiwe n'iyo miriro bakaba bari bishikiye aho muri ekose kugaragaza akababaro gaturuka kuri iyo miriro y'urutavana ko aha twavuga nk'uwitwa jo dotse wo mu ishyirahamwe ry'abacitse ku icumu kubera iyo miriro igeramiye ibibira uwo mufasoni yishikiye muri iryo koraniro ryitiriwe cope 26 urugendo rwiwe akaba yarufashijwemo n'abanya Australia bashaka ko ijwi ryabo rishika kure ku isaha zitandatu ine n'itatu gatatu ari naho duciye turangiriza ano makuru twari ariko kuba dufatiye mu nzira tubibutse ingingo nkuru nkuru zari ziyagize umugabo w'imyaka mirongo itanu n'itandatu wo ku musozi musave komine n'intara ya kayanza yarayahiriye mu nzu y'abamwo mu ntwaro bavuga ko batanguye amatohoza kugira hamenyekane icyateye uwo muriro ibiro birenga ibihumbi mirongo icyenda na bitanu by'ubutare nibyo byimbwe mu mezi atatu ahera muri mukakaro